Ղարաբաղյան հակամարտության հարցում Հայաստանը միայնակ չի մնա։ Բաքվում ավարտվել է շախմատի աշխարհի գավաթի խաղարկությունը։ Այժմ այս ամենի մասին մանրամասն։ Հակառակորդը շարունակում է խախտել հրադադարի պահպանման ռեժիմը։ Հոկտեմբերի 5-ին եւ լույս 6-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է ավելի քան 100 անգամ, որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից, ինչպես նաեւ ականանետից հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակվել է շուրջ 2000 կրակոց։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերի կողմից ձեռնարկված պատասխան գործողությունների արդյունքում հակառակորդի նախահարձակ գործողությունները լրացվել են։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը հոկտեմբերի 5-ին ընդունել է Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի տնօրեն Հայկ Դեմոյանին։ Հանդիպմանը, որին մասնակցում էր մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարար Նարինե Աղաբալյանը, քննարկվել են հայոց ցեղասպանությանը առնչվող հետազոտություններին եւ ուսումնասիրություններին նրա միջազգային ճանաչմանը վերաբերող հարցեր։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հանրապետության նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, նույն օրը Բակո Սահակյանը Ստեփանակերտի մշակույթի եւ երիտասարդության պալատում մասնակցել է ուսուցչի օրվան նվիրված տոնական միջոցառմանը։ Միջոցառմանը ներկայ էին ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը, պաշտոնատար Այլանդզիկ։ Այսօր Արցախի պետական համալսարանում կայացավ Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի տնօրեն Հայկ Դեմոյանի գրքերի շնորհանդեսը։ Միջոցառմանը ներկայային ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը, արտաքին գործերի նախարար Կարեն Միրզոյանը, մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարար Նարինե Աղաբալյանը, դասախոսներ, ուսանողներ, հյուրեր։ Վարսիկ Հարությունյանի ռեպորտաժը։ Հայկ Դեմոյանի ներդրումը զգալի է հայոց ցեղասպանության թեմայի խորքային ուսումնասիրության գործում։ Հայոց ցեղասպանության գիտակցումը արտասահմանյան մամուլի էջերին աշխատության մեջ հեղինակը հաջողությամբ կարողացել է իմի բերել արտասահմանյան մամուլի բազմաթիվ նյութեր, որտեղ ներկայացված է ցեղասպանության թեման։ Հեղինակի գրքերում մեծ տեղ են գտել նաև Արցախյան շարժման թեմայով հրապարակումներ, ինչպես նշեց Արցախի պետական համալսարանի պատմության ֆակուլտետի դեկան Արմինե Արստամյանը։ Հեղինակը ճիշտ տեղին ներկայացնելով արտաքին շարժումը տարանջատում է կոնֆլիկտի երկու կողմերը։ Մի կողմի դա արտահայտման ազգային պայքարն է, ծնուցված ներքին ազգային հովանդակության, ազգային անվտանգության, պետականության պահպանման անհրաժեշտության, մյուս կողմից Ադրբեջանի ագրեսիան է, ցավալապաշտական նրա քաղաքականությունը ծնուցված է նույն ամբողջ դարակրակության։ Եվ այսօր է կուրացությամբ չի հրաժարվում գաղափարախոսությունի։ Այս կուրացությամբ շարունակում է իր քաղաքականությունը նեոֆանտիզմի, նեոօսմանիզմի գաղափարախոսության ներքո դրա բացիկն է երկու համալերություն, բայց մեկ արկակավորի ներքո ադրբեջանի տարածքային հավաքությունները պաշտպանելը։ Ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին նվիրված միջոցառումները պետք է շարունակական բնույթ կրեն, ասաց Արցախի ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը։ Վստահ եմ, որ այս ամիսների ընթացքում, երբ որ կոնկրետ արդեն միջոցառումներ են իրականացել, մենք բոլորս էլ որոշակի նորությունների ենք ծանոթացել, այսինքն աշխատանքը շարունակվում է։ 100-երորդ տարելիցը դա բնավ սահմանագիծ չէ, դա ոչ ավարտ է եւ ոչ էլ ինչ որ մի ջրբաժան, որից այն կողմ շարունակություն կամ նոր նախապատրաստություն չի կարող լինել։ Հակառակը, մենք այս բոլոր միջոցառումներով նաեւ ցույց ենք տալիս, որ մեզ համար հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցը դա պարզապես նոր հանգրվան պայքարում է, որից այն կողմ թերևս լինելու է ցեղասպանության կանխարգելմանը նվիրված մեր ներդրումը, համազգային ներդրումը միջազգային քաղաքականության մեջ։ Հեղինակը շնորհակալություն հայտնեց բոլոր նրանց, ովքեր աջակցեցին միջոցառման անցկացմանը։ Նախ ցանկանում եմ խորին շնորհակալությունը հայտնել ազգային ժողովի նախագահին, որ հնարավորություն ընձեռեց վերջապես կայացավ եւ այսօր ինձ համար իսկապես իմ կենսագրության մեջ պատմական կլինի, որովհետեւ եկել եմ այն երկրամասը Հայաստան աշխարհի, որին իմ երիտասարդ տարիներն եմ նվիրել հետազոտական աշխատանք իրականացնող։ Երբեմն երբեմն դա պատկերացում էր, դա վերացական ընկալումներ էր, դերևակայական, բայց արդեն որի օր տանկամից այստեղ եմ եւ կարծես աշխող շոշափում են այն ամեն մի քարակուսի սանտիմետրը, որը ես պատկերացել եմ աշխատանքները դելից Արցախի Արցախյան հիմնարարի հետ կապված։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր Շարունակում ենք լրատվությունը։ Քաշաթաղի շրջանում գործում է 52 հանրակրթական դպրոց։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտահասթիկային թղթակից Զոհրաբ Արքոյանը։ Շրջանի կրթօջախներում աշխատում են 800-ից ավելի ուսուցիչ։ Հոկտեմբերի 5-ին շրջակազմի նիստերի դահլիճում Սուրեն Խաչատրյանը հանդիպում ունեցավ շրջանի կրթության բնակավարի աշխատակիցների հետ։ Շնորհավորեց մասնագիտական տոնը արդիվ եւ կարեւորեց ուսուցչի դերը մեր երկրի կայացման գործում, հայտնելով շնորհակալություն բոլորին կրթական գործում ունեցած դերի համար։ Մասնագիտական տոնի եւ կրթության բնակավարում ունեցած ավանդի համար Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վարչապետի ուշամեդալով պատժեվատրվեցին Երզորի պետական մանկապարտեզի տնօրեն Ինա Բաբայանը եւ Վահան Զատիկյանն անվան թիվ 2 միջնակարգ դպրոցի նախկին եւ հիմնադիր տնօրեն Հարուստ Լեզվի եւ Գրականության ուսուցիչ Սիրայ Հակոբյանը։ Շրջվարչակազմի աշխատակազմի կրթության եւ սպորտի բաժնի վարիչ Վարդուշ Մովսիսյան շնորհակալական խոսքում նշեց, որ մեկը ուսուցչի դերը։ Շնորհակալություն հայտնել Շերջանի ուսուցիչներին, ովքեր իրենց նվիրումով կերտում են մեր վաղվա օրը։ Անհետև շրջարարչակազմի աշխատակիցներ այցելեցին Բերձորի թիվ 1 եւ թիվ 2 միջնակարգ դպրոցներ, պետական մանկապարտեզ, գիշերօթիկ աստատություն, շնորհավորեցին մանկավարժներին եւ ծաղիկներ նվիրեցին կանանց։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Հայաստանում եւ Արցախում անտարային տնտեսության մասնագետների կարիք կա։ կա Բելլա Լալայանի ռեպորտաժը։ Բերձորի նորընտիր քաղաքապետը Քաշաթաղ է տեղափոխվել 2001 թվականին հայրենիքի ազատագրված հատվածին ծանոթացել է գործի բերումով։ Գործողումը, որ հայանտար տնտեսության աշխատակից Արտյոմ Սարիբեկյանին բերեց Քաշաթաղ, պատճառ եղավ կտրուկ շրջադարձի նրա կյանքում։ Միանգամից սիրտը սկավվեց ու երկմտելու տեղ չմնաց, հիշում է Արտյոմ Սարիբեկյանը ու տեղափոխվեցինք 2001 թվականին ընտանիքով դժվարություններով սկզբից հանրակացարանում, հետո տունում մցանք։ Այն ինչ որ մի բանի անդադ ձգտել ես, դեպի ոնց որ ինչ որ մի բանի հասնես, էլի, ամեն ինչով ուրախանաս։ Իսկ կա է թե բարդությունը, որ ասենք ազատագրված հող եք շենացնում։ Անպայման։ Գիտեք ոնց ավելի շատ մի տեղ տեղ ներկած որ խոսում ես մի ուրիշ ձև ես խոսում, դու կարող ես մի բաներ ասես ես ես եմ անում թեկուզ մի քիչ-քիչ, բայց անում են։ Բերձորի համայնքի ղեկավարը անտերային տնտեսության մասնագետը երևի հենց մասնագիտական հայացքն է, որ համայնքի բարեկարգման խնդիրը դիտարկում է ամենից առաջ կանաչապատման տեսանկյունից։ Իդեպ Արտյոմ Սարիբեկյանը նշում է, որ անտերային տնտեսության մասնագետների կարիք կա թե Հայաստանում, թե Արցախում։ Մյուս կողմից անտարահատումների վերաբերյալ մեր մտահոգությունը Արտյոմ Սարիբեկյանը չի կիսում։ դե Մենք համարյա ունենք Շվեյցարիայի պես 36% անտարածած տարած Լեռնային Ղարաբաղում, Հայաստանում 11%, Լեռնային Ղարաբաղում 36։ Մենք այդ խնդիրը ստե դե հլը չունենք։ Անտառների պահպանման խնդիրը այլ տեղ է։ Պետք է զբաղվենք անտառների վերականգնման հարցով, ինչը առայժմ չի իրականացվում։ Առանձին ուշադրության են արժանի սոսենինները, որոնք դժվար են վերականգնվում։ Իդեպ Քաշաթաղի հարավում կա սոսենիների բացառիկ պուրակ, որը Արտեմ Սարիբեկյանի համոզմամբ ունի բոլոր հիմքերը զբոսաշրջիկների համար սիրելի վայր դառնալու, որն էլ կնպաստի շրջանի հարավային թևի զարգացմանը։ Նշենք, որ դից Մարիայի Սոսենիների պուրակը, որ նախկինում արգելոց էր, բացառիկ է ոչ միայն Արցախում եւ Հայաստանում, այլ ամբողջ տարածաշրջանում։ Միակ բանը Սոսենիների պուրակը, որ մենք ունենք յուրահատուկ այս շրջանում նամանով։ Մենք կարող ենք դա սարքել, ասենք զբոսաշրջության համար ինչ որ հա, գտակավիճ հա, վայր։ Դա շատ հազվագյուտ ունի։ Ինչով այն քարազնահատուկ։ Մոտորապես 10 հեկտարի չափ Սոսենիների պուրակը։ Ինքը վերականգնման խնդիր ունի ինքը Սոսենին, բայց այդ այնս որ միանգամից 10 հեկտար մաքուր սոսենիների պուրակ հազվագյուտ կա։ Համենայն դեպս այս տարածաշրջանում միայն Անդերկովկասում Անդերկովկասում հա ընկնում է միայն այս այդ բանը։ Բելալալայան այսօր։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Երևանի Մերգելյան ինստիտուտում մեկնարկել է ամենամյա Digitech տեխնոլոգիական ցուցահանդեսը, պատմում է Աննա Ղուկասյանը։ Այն անց է կացվում տոն տեխնոլոգիական հանրության համար կարգախոսի ներքո եւ 3 օրերի ընթացքում տեխնոլոգիական հանրությունը բացառիկ հնարավորություն ունեցավ ճանոթանալու շուրջ 170 առաջատար ընկերությունների տեխնոլոգիական լուծումներին։ Սա տարածաշրջանի ամենախոշոր տեխնոլոգիական ցուցահանդեսն է, որին մասնակցում են միջազգային շուկայում հաջողություններ գրանցած հայկական ընկերությունները, ինչպես նաեւ մի շարք ընկերություններ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից, Չինաստանից, Թայվանից, Ռուսաստանից եւ այլ երկրներից։ Ներկայացվեցին մեր կողմից արտադրվող որոշ զինատես տեսակներ որոնք դրսի հյուրերի մոտ զարմանք առաջացրեցին։ Դրանցից մեկը հայկական արտադրանքի հակասնայպեր զինատեսակն է։ Ցուցահանդեսի շրջանակներում տեղի ունեցավ RoboFest փառատոնը։ Նորարարական նախագծերը հիմնականում երեխաներն են ներկայացնում։ Այստեղ են երեխաներ Գյումրիից, ովքեր ռոբոտներ են պատրաստել տարբեր ֆունկցիաներ իրականացնելու համար։ Հատկանշական էր դիվերսանտ ռոբոտը, որի նախագծողներ Վեդի քաղաքի ավագ դպրոցի սաներ Ալեքսան Ալեքսանյանն ու Գևորգ Պողոսյանն այսպես են մեկնաբանում ռոբոտի ստեղծման նպատակը։ Մենք որոշել ենք շախմատ խաղաց լրացող ռոբոտ ցարկել, բայց հունվարյան դեպքերից հետո, որ սահմանում իրավիճակը շատ լարված էր, ու անդադ փոխհրաձգություններ էին տեղ ունենում, որոշեցինք ավելի լավա բանակին օգնական ռոբոտ պատրաստել, որը կօգնի մեր բանակին եւ զոհերի թիվը կչացնենք ավելի ու ուղարկենք ռոբոտներին դիվերսիա անելու։ Ունենք հնարավորություն ռոբոտին ուղարկելու այնպիսի վայրեր, որտեղ մարդկանց համար դժվարը հասանելի է եւ մենք կարող ենք նաեւ հետախուզել ճշտամու սահմանները, նրանց վրա ռումբ նետել, նկարել նրանց սահմանները եւ այլն։ 5-ից 6 հոգի ենք մեր խմբում, ուզենք որ բոլոր ստորաբաժանումներում եւ զորամասում այս տիպի մի փոքր ռոբոտների ջոկատ լինի, ապագայում որ մենք էլ գնանք բանակ, դրանցով զբաղվենք, հեշտացնի մեր գործը, քանի որ մենք պաշտպանողական բանակ ենք, ուզենք նաեւ հարցակվողական լինել, այս դեպքում կարող ենք ուղարկել որպես դիվերսանտ, նա շատ հնարավորություններ ունի։ Կարող է առաջի օգնություն հասցնել զինվորին։ Նշենք, որ երրորդյա այս միջոցառմանը մասնակցեցին Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը, վարչապետ Հովիկ Աբ รา համյանը, պաշտոնական անձինք, զինվորականներ։ Սա խոսում է այն մասին, որ իսկապես IT ոլորտը պետական աջակցության եւ ուշադրության ներքո է, եւ որ կազմակերպիչներին իսկապես հաջողվել է Հայաստանի Հանրապետության տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի առաջամարտիկներին հավաքել մի վայրում ու իսկական տոնի վերածել այս 3 օրը ողջ տեխնոլոգիական հանրության համար։ Աննա Ղուկասյան այսօր Շարունակում ենք լրատվությունը։ Թումոյի դասընթացներին Երևանից մասնագետներ են հրավիրվելու, պատմում է Քնար Բաբայանը։ Երեք Ստեփանակերտի Թումոյում առաջին ուսումնական օրն էր։ Թեև առաջին դասաժամը 3:30-ից էր սկսվում, առավելան համբերսաները շուտ էին եկել Օրվա ուսանողների առաջին խումբը տեղավորվեց համակարգիչների մոտ եւ անցավ վարժանքների կատարելուն։ Թումոյի ուսումնական ծրագրերի բաժնի աշխատող Մայրան Պահլավունին ասում է, որ առ այսօր Թումոյում գրանցվել են 700 պատանիներ։ Գրանցումները բացվել են ամսվա սկզբից եւ շարունակվում են մինչ օրս։ Մենք Թումոյում ունենք մոտավորապես 900 տեղ, որից 700-ը արդեն լցվել է։ Պլանավորում ենք մոտակա շաբաթների ընթացքում էլ շարունակել գրանցումներ, սակայն քանի որ տեղերը սահմանափակ են, չգիտենք երբ կավարտվեն։ Տեղերը ավարտվելուն պես միայն գրանցումները կավարտվեն։ Թումոն ընդունված 700 սաներից մեկն էլ 14-ամյա Գյորգին է, որին գրեթե բոլորն են նկարներով ճանաչում։ Նա ամեն ինչ ձախ ձեռքով հատիկ-հատիկ էր տպում, թե ինչ է պատահել մյուս ձեռքիդ հարցինի պատասխան հնչեց հայտնի ռեպլիկը. «Սայթակեցի ընկա, ուշքի եկա ձեռքս գիպսում էր»։ Միջադեպը չի փչացրել նրա տրամադրությունը։ Սպասվածից ավելի հետաքրքիր անցավ ամեն ինչ։ Մտածում էի կգանք, կխաղանք ու կգնանք։ Ստացվեց այնպես, որ հենց առաջի օրվանից Թումոյի ամեն մի ուղությունների վերաբերյալ վարժություններ կատարեցինք, ասաց Գեորգին։ Մարիամ Պահլավունին ասում է, որ եթե հանկարծ Թումոյիսյանը չգտնի իրեն հետաքրքրող որևէ բան, նա ազատ է իր ընտրության մեջ եւ կարող է չշարունակել։ Այդ առումով Թումոն շատ բաց է, որ իրենք գալու են, փորձարկելու են, հասկանալու են, որտեվ ի սկզբանե պրեզենտացիա ինչքան էլ մենք անենք, մի քիչ դժվար է պատկերացնել ինչի մասին է հենց Թումոն։ Շատ հնարավոր է ուսանողներ լինեն, որ կգան, կհասկանան, որ այլ բան էին գուցե փնտրում Թումոյում ու դա չկա, կորոշեմ, որ այլևս չշարունակեն։ Սակայն ծրագիրը նենց հետաքրքիր է, որ կարծում եմ ինչ-որ մի հետաքրքրություն կգտնեն իրենց համար բոլորը։ Խոսելով դասընթացավարների մասին զրուցակիցս ասաց, որ Ստեփանակերտում նույնպես դասավանդելու են Երևանի մասնագետները։ Առայժմ դասընթացավարները մեր չեն գալիս, իրանք կգան սկսված նոեմբեր ամսից, քանի որ մեր ուսանողները առայժմ պետք է կատարեն նախապայման վարժանքներ, որպեսզի կարողանան գրանցվեն տվյալ դասընթացներին ու արդեն ըստ պահանջի այստեղ կգան դասընթացավարներ, ամեն մեկը կմնա 1 ամիս եւ 3 ամիսը մեկ գալով կկարողանա ոնց որ լեվելները ավարտել դասընթացների Սահմանված 900 պատանիների գրանցումից հետո էլ Թումոյում կշարունակեն դիմումներ ընդունել, դրանք ընդգրկելով waiting list-ում, այսպես կոչված սպասողների ցուցակում։ Մենք waiting list ենք միշտ պահում, բոլոր նրանք, ովքեր գալիս են ուզում են գրանցվելու, սակայն տեղ չենք ունենում, նման պրակտիկա հիմա ունենք Գյումրիում։ Մենք լիստ ենք կազմում, հերթականությամբ հետո իրենց կանչում ենք, երբ որ տեղը ազատվում Թումոյում։ Կամ նույն հաջողությամբ, եթե տեղ չազատվի, ապա եթե հնարավորությունները շատանան, տարածքը մեծանա կամ համակարգիչների քանակությունը շատանա, այդ դեպքում իհարկե կկարողանանք ավելի շատ ուսանող ունենալ, քան պլանավորվել է միջորս։ Դուք լսում եք լուրեր։ Հույդա Եվրոպայի հայդատի հանձնախմբի նախագահ Կասպար Կարապետյանը նամակ է հղել ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներին, նրանց կոչ անելով անմիջականորեն մատնանշել այն կողմին, որը խախտում է հրադադարի ռեժիմը։ Նա նամակում արտահայտել է Եվրոպայի հայ համայնքների մտահոգությունը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանի եւ շփման գծի երկայնքով լարվածության կապակցությամբ։ Գասպար Կարապետյանը նաև ափսոսանք է հայտնել առայն, որ Ադրբեջանը արդեն երկրորդ անգամ մերժել է միջադեպերի հետաքնության մեխանիզմներ ստեղծելու Մինսկի խմբի առաջարկը։ Ավելին Բաքուն անընդհատ ամեն ինչ անում է, որպեսզի խափանի բանակցային գործընթացը։ Նրա կարծիքով Ադրբեջանի կառավարության նպատակը սեփական երկրի հասարակությանը մեկուսացնելն է նրա հանդեպ բացարձակ վերահսկողության համար։ Հայկական կազմակերպության ներկայացուցիչը հայտնել է, որ ընդհանուր հայտարարությունները կամ էլ Հայաստանին եւ Ադրբեջանին ուղղված հրադադարի խախտումները դադարեցնելու կոչերում արկա հավասարության նշանը իրականության աղավաղում են եւ քաջալերում են Ալիևի վարչակարգին այն վտանգավոր խաղում, որը նախաղում է այդ թվում նաեւ սեփական քաղաքացիների կյանքի գնով։ Հայաստանը միայնակ չի մնա Ղարաբաղյան հակամարտության հարցում։ Նա իր գործընկերների, ՀԱՊԿ ընկերների եւ եղբայրների հետ է ասել է Հայաստանում Բելարուսի նորանշանակ արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Իգոր Նազարուկը։ Նա իր երկրի տեսակետն է ներկայացրել Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում լարվածության կապակցությամբ։ Բելարուսի պաշտոնական դիրքորոշումը միշտ էլ այն է եղել, որ կա ԵՀԿ Մինսկի խումբ, որը ստեղծվել է հակամարտությունը առավելագույնս կարգավորելու համար, աստիճանաբար նվազեցնելով լարվածությունը։ Այժմ առիթ կա ակտիվացնել այս խմբի գործունեությունը կոնկրետ ըմբռնելի որոշ որոշումներ կայացնելու համար։ Մարզասերների համար Բաքվում ավարտվել է շախմատի աշխարհի գավաթի խաղարկությունը։ Եզրափակչում հանդիպել են Ռուսաստանի ներկայացուցիչներ Պյոտր Սվիդլերն ու Սերգեյ Կարյակինը։ Դասական ժամանակով անցկացված 4 պարտիաները հաղթողին չեն որոշել 2-2։ Դրանից հետո գրոսմայստերները հանդիպել են թայք բրեյքում, որտեղ ավելի ուժեղ է գտնվել Կարյակինը։ Նշենք, որ երկու շախմատիստներն են նվաճեցին հավաքնորդների մրցաշարում հանդես գալու իրավունք, որի հաղթողը կմրցի աշխարհի չեմպիոն Մագնուս Կարլսենի հետ։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, հնարեպետության տարածքում սպասվում են փոփոխական անբավարարություն, օրվա երկրորդ կեսին ժամանակ առ ժամանակ անձրև եւ ամպրոպ, վարկյանում 3-ից 8 ամպրոպի ժամանակ 15-ից 18 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 9-ից 13, ցերեկը 14-ից 19 աստիճան տաքություն։ Լրատվական ծրագիրն ավարտվեց։